E aí, Kelvin Lopes? É o bicho, moleque! Solta a putaria! E aí, da putaria? tá me xingando, deixando maluco, menina. Mexeu com a minha piroca. Você, você dançando muito. Caralho, sei que tu gosta. então vem bumbum na minha, na minha, na minha, na minha, na minha piroca. Roça, no roça, o bumbum na minha piroca. No roça, no roça, ela roçou na minha piroca. Roça, com bumbum na minha piroca. Oi, roça, oi, roça, com bumbum na minha piroca. Oi, roça, oi, roça, com bumbum na minha piroca. Roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça passa, passa, passa, passa, roça. bumbum na minha, na minha, na minha, na minha, na minha piroca. passa, passa, passa, passa, passa, passa, no roça. É o Dom Juan e o BW, mais uma putaria foda. Então roça, então roça com o bumbum na minha piroca. Ah, Troca, ah, ah, e aí da putaria. Mano, maluco, menina, mexeu com a minha piroca. Você, você dançando muito, caralho, sei que tu gosta. Ahá, então vem. Com o bumbum na minha, na minha, na minha, na minha, na minha piroca. Roça, no roça, com o bumbum na minha piroca. No roça, no roça, ela roçou na minha piroca. Roça, com o bumbum na minha piroca. Foi

roça com bumbum na minha piroca. Troca, troca. E aí, Kelvin Lopes? Pra mim tu é o mais pica danado.